Shahidlar, shahidlar Fazilatlik mard yigitlar shahidlar Rabbi jamali ishqida shahidlar Qur'on sunnat yo'llarida shahidlar Yonmay yatta qo'rquni bilmasdin Iznalar qoldirib ketgan shahidlar g'oyatda qo'rquvnima bilmasdin iznalar qoldirib ketgan shahidlar ulug' alloh rahmat qilib sizlarga nikoyinglar o'qildi pakurlarga Men muyassandayman bir kun sizlarga Fazilatlik mard yigitlar shahidlar bashariyatda shahidlar sodiq bo'lgan omonatdor shahidlar dushmanlari saldak yiqib kelsimu kufurga ish qo'l bermagan shahidlar Düşmanları seldeki kıp kelsimu Küfürga iş kul vermigen şahitler Uluğa Alloh rahmat qilib sizlarga Nikoyinglar o'qildi pokurlarga Men muyassam deyman bir kun sizlarga Fazilatlik mard yigitlar shahidlar Sizlar to'kkan xushbo'y qandin shahidlar Kelar minglab amza andin shahidlar Qulliridasilardan qalğan Qural davam etar bu xilafat şahidlər Qulliridasilardan qalğan Qural davam etar bu xilafat şahidlər Ulug' Allah rahmat qilib sizlarga nikoyinglar o'qildi pakurlarga Men muyassam deyman bir kun sizlarga Fazilatlik mard yigitlar shahidlar Ulug' Alloh rahmat qilib sizlarga Nikoyinglar o'qildi pakurlarga Men muyassam deyman bir kun sizlarga Faziletlik mertigitler şahitler Şahitler, şahitler Faziletlik mertigitler şahitler